и представляет собой регулярную часть, хорошо дисциплинированную при восьми пулеметах и одной легкой пушке. В Киевской губернии продолжают действовать партизанские отряды численностью от 800 до 1000 человек, составленные из частей 3 и 4 железных дивизий бывшей украинской армии. Среди всех повстанцев обнаруживается стремление связаться с Центральным Советом для общего руководства движения. Движение отмечается крайней враждой ко всякому иностранному вмешательству. Повстанческое движение, все более развивающееся на Украине, представляет для большевиков грозную опасность. Фактически, за исключением городов и узлов железной дороги, вся территория Украины находится в руках восставшего народа. Под влиянием нестерпимого голода Великороссии северные части Черниговской и Харьковской губерний переполнены пришлыми из Советской России вооруженными толпами крестьян, кочующих с места на место с женами и детьми и грабящими население Украины. Як впасти з коня, то хоч з доброго. Я знав, говорив Яків Гальчевський, що новий повстанчий рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на позитивні наслідки, особливо для учасників повстання. З периферій ми України не створимо, окупантів не проженемо, але з іншого боку, не згинемо безславно, як барани, а зі зброєю в руках по козацьки. Дамо криваву відчути зайдам, москалям і жидам та своїм песиголовцям, які злигались з комунарами що ще не все завмерло. Правда, пропаде чимало наших, згине багато невинних людей. Але як ліс рубають, то тріски летять. Кожна нова жертва цеглина в наш національний будинок, бо ніколи людська кров не лється намарно. Думалося, а може, захід, коли довідається про повстанчий рух, скоріше здійснить інтервенцію, а коли ні то своїми виступами змусимо комуністичних зверхників бодай на фікцію українства. Бачачи повстанчі загони, Москва не зможе відразу русифікувати край, викидати портрети Шевченка і заводити московські імперіальні звичаї. Отже, з Богом до діла. Почалась тяжка праця. Кожну ніч Гальчевський вирушав у дорогу. Обійшов Літинський, Вінницький та Летичівський повіти вишукував товаришів по зброї, які зі зрозумілих причин переховувалися від більшовиків, переконував їх продовжувати боротьбу, організовував, давав завдання, наполягав, щоб вони не сиділи, а також рухались. Гальчевському було легко працювати. Його в околиці знало чимало людей, але багатьох товаришів Яків не знаходив. Хтось рік поліг на полі бою, комусь вкоротив віку тиф. Дехто під час минулорічних наступів української армії пішов до регулярного війська, когось мобілізували більшовики. Інші, намагаючись врятуватися від ЧК, виїхали на лівобережжя. Хтось ховався на хуторах. Щоб зберегти людей до весни, Гальчевський наказав не блукати одинцем, а ходити групами по 3-5 чоловік у повному озброєнні. Сам же Гальчевський ще з половини січня 1921 року працював під охороною двох озброєних до зубів повстанців Василя Сензюка з села Сахнів і Мирона Лиха з Братславщини. Мали за той час чимало небезпечних пригод, не одного сексота чи шпигуна чека післали чортам у зуби, а самі завжди виходили цілими. Ризький договір. 19 березня у Ризі Україна отримала страшний удар. Колишні союзники, поляки, підписали з росіянами та їхніми українськими маріонетками, урядом так званої УРСР Ризький мирний договір. Цей договір розділив Україну на дві частини по річці Збруч. Яків Гальчевський так оцінив наслідки цього страшного для України документа. Говорять про геніальність Пілсуцького. А чому він не передбачив пізнішої катастрофи своєї держави і не створив під своїм політичним впливом україно-білоруського буферу між Польщею і Росією? Відпала Литва, але її місце хотіла зайняти Україна свідомо чи несвідомо, інша річ, в особах своїх тодішніх репрезентантів. Ідея Ягайлів.